Anu metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. Tai pamatę fariziejai jam sakė, žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama. Jis atsakė, ar neskaitėte, ką darė Dovidas ir jo palidovai, būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. Arba gal neskaitėte įstatymę, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta. Bet sakau jums, čia daugiau negu šventykla. Jei būtumėte supratę, ką reiškia, aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Iš ten išėjęs jis atėjo į jų sinagogą. Čia buvo žmogus padžiūvusi ranka. Jie paklausė Jėzų, kad galėtų apkaltinti. Ar leistina šabo dieną gydyti? Jis atsakė. Kas iš jūsų turėdamas vieną avį, jeigu ji per šabą įkris į duobę, nestvers jos ir neištrauks. O kiek daug brangesnis už avį žmogus. Taigi leistina daryti gerą šabo dieną. Tuomet tarė žmogui, išties kranką. Tas ištiesė ir jį tapo sveika kaip ir antroji. Išėję fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Tai žinodamas Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo įsipildyti pranašo Izaijo žodžiai. Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasę ir jis skelbs tautoms teisingumą. Jis nesiginčys, nešauks, ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauž palūžusios nendrės ir neužgesins grūzdančio dakčio, kol nenuves į pergalę teisingumo, o jo vardas teiks viltį tautoms. Kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbo ir praregėjo. Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovido sūnus. Tai išgirdę fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo gale. Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaupta ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. Tad jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tuomet galėtų išsilaikyti jo karalystė? Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemšti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas su manimi nerenka, tas barsto. Sakau jums, Kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bū žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Jei kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas kalbėtų prie šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Arba sakykite medį esant gerą ir jo vaisių gerą, arba sakykite medį esant netikusi ir jo vaisių blogą, nes medis pažįstamas iš vaisių. Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi? Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Geras žmogus iš gero lobino iškelia gerą, o blogas iš blogo lobino iškelia blogą. Todėl sakau jums, Teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti. Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Jis atsakė, pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo. Bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemė širdyje. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis draugė su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels draugė su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių klausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Tada jis sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi randa juos tuščius, išluotus ir išpuoštus. Tada eina pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai. Jam tebe kalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam, kasgi mano motina ir kas mano broliai ir ištiesęs ranką į mokinius tarė. Štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina.